Ievainotā dvēsele. Varbūt tu nekad neesi par to domājis, bet kaut kādā līmenī mēs visi esam skolotāji. Mēs esam skolotāji tāpēc, ka mums ir spēja radīt un vadīt pašiem savu dzīvi. Tieši tāpat kā sabiedrības un reliģijas visur pasaulē ir radījušas neticamas mitoloģijas, mēs radām savējās. Mūsu personiskajā mitoloģijā mīt varoņi un nelieši, eņģeļi un dēmoni, karaļi un vienkāršās tautas pārstāvji. Mēs savā prātā radām veselu tautu, kas ietver arī mūsu daudzējādās personības. Tā mēs veidojam tēlus, ko noteiktos apstākļos izmantojam. Mēs kļūstam par izlikšanās un tēlu demonstrēšanas meistariem, un šādi rīkojamies neņemot vērā to, kam ticam, kas esam. Kad satiekam citus cilvēkus, mēs viņus tūlīt klasificējam un piešķiram viņiem kādu lomu savā dzīvē. Mēs radām tēlu citiem saskaņā ar to, par ko viņus uzskatām. Un šādi mēs izturamies pret katru un pret visu ap mums. Tev ir spēja radīt. Tavs spēks ir tik stiprs, ka viss, kam tu tici, piepildās. Tu radi pats sevi, lai par ko, lai par ko tu sevi uzskatītu. Tu esi tāds, kāds esi, jo tici, ka esi tieši tāds. Visa tava realitāte, viss, kam tu tici, ir tevis radīts. Tev ir tikpat liels spēks kā jebkuram citam cilvēkam pasaulē. Tu vari būt līdzīgs citiem daudzajādā ziņā, bet neviens visā plašajā pasaulē nedzīvo savu dzīvi tieši tāpat, kā tu. Tu visu savu dzīvi esi vingrinājies būt tas, kas tu esi, un to tu dari tik labi, ka pats veido to, kas pēc savām domām esi. Tu veido pats savu personību, pats savas pārliecības, katru darbību, katru pretdarbību. Tu vingrinies gadiem un sasniedz tādu meistarības līmeni, lai tiešām būtu tas, par ko sevi uzskati. Ja mēs reiz saprotam, ka visi esam skolotāji, tad varam arī izprast, kāda veida meistarība mums piemīt. Kad bērnībā mums rodas problēmas ar kādu, mēs kļūstam dusmīgi. Lai kādi būtu iemesli, dusmas liek problēmai pazust. Mēs iegūstam rezultātu, ko vēlējāmies. Tas notiek vēl otrais. Mēs reaģējam ar dusmām, un nu mēs zinām. Ja sadusmosimies, problēma pazudīs. Mēs turpinām tā rīkoties, līdz kļūstam par dusmošanās meistariem. Tādā pašā veidā mēs kļūstam par greizsirdības, skumju un sevis noliekšanas meistariem – Viss dramatisms un ciešanas rodas pielietojumā. Mēs noslēdzam vienošanos ar sevi un pielietojam šo vienošanos, līdz tā kļūst par veselu mākslu. Veids, kā mēs domājam, veids, kā jūtamies un veids, kā uzvedamies, kļūst tik ierasts, ka mums nemaz vairs nav jāpievērš uzmanība tam, ko mēs darām. Tas, ka mēs uzvedamies kādā noteiktā veidā, ir tikai darbība un pretdarbība. Lai kļūtu par mīlestības meistariem, mums ir jāvingrinās mīlēt. Attiecību veidošana arī ir vesela māksla, un vienīgais ceļš, kā sasniegt meistarību, ir vingrināšanās. Attīstību veido, attiecību veidošana ir darbība. Tā nav priekšstats vai zināšanu iegūšana. Tā ir darbība. Protams, lai kaut ko izdarītu, ir jābūt kaut kādām priekšzināšanām, vai vismaz nedaudz vairāk jāapzinās tas, kā cilvēks darbojas.